Tu klausies raidījumu Baznīcas tiesību līkločos. Kāpēc baznīcā ir likumi? Un kādi tie ir? Laba diena, lai top slavēts Jēzus Kristus. Ar jums kopā kā katra mēneša pirmajā pirmdienā, pulksteņ Četros pēcpusdienā priesteris Renārs Birkovs raidījumā par baznīcas kanoniskajām tiesībām un baznīcas tiesību līkločos. Pirms uzsākam varbūt mūsu šo raidījumu, tad arī varbūt vēlos e, aicināt jūs arī, ja jums ir vēl iesa, vēlam iesaistīties šajā raidījumā, uzdodot jautājumus vai varbūt arī kādu komentāru, ja ir tāds komentārs, kas saistīts ar šo tēmu, par ko šodien runāšu, tad, e, tad e, Tālrunis studijā ir 67 969 131. Bet savukārt, ja jūs gribat nosūtīt īziņu studijā, tad jāraksta uz telefonu numuru 266 77 272. Un tagad jāķeramies klāt pie šīs dienas raidījuma, pie raidījuma tēmas, un šodien man tā tēma ir par patiesībā divas tādas tēmas, kuras raidījuma trešā daļā tā savienosies vairāk. Uh, Šodienas tā tēma ir laulība un baznīcas tiesa, jo, kas varbūt ir zināmi ar baznīcas tiesu cilvēki vai ir dzirdējuši savā dzīvē, kas ir baznīcas tiesa vai vēl kaut ko, tad visbiežāk tā viņu asociācija ir, ka, nu, baznīcas tiesa, nu, tur, kur tās laulības tur šķir, tur kaut ko tur dara. Nu, pārsvarā tā ir vienīga asociācija, bet patiesībā, kā baznīcas tiesai, uh, ir daudz plašāka nozīme nekā tikai laulības uh, laulību lietu izskatīšana, un eh, tad arī tāpat parunāsim par laulību. Raidījuma pirmajā daļā būs eh, par, par laulību, kas laulības sakramenta tādi kanoniskie aspekti, kas tad ir laulība no kanonisko tiesību viedokļa, otrajā daļā tad būs par baznīcas tiesu kā tādu vispār, baznīcas tiesu sistēma, un trešajā tad eh, būs par <clears throat> laulības spēkā neesamības atzīšanu baznīcas tiesā var sakot, pirmajā un otrajā daļā, tad katra savādāka tēma, bet trešajā redzēsim to saistību, kādas ir šī, starp šīm abām tēmām. Un tad arī tagad pārējām uz um, laulības sakramentu, un ļoti interesanti, ka mēs it kā pagājušajā raidījumā runājam par visiem sakramentiem no kanonisko, no kanonisko tiesību tāda skatu punkta, un šodien mēs par laulību atsevišķi. Kaut arī laulības sakraments ir pie šīs sadaļas kanonisko tiesību kodeksā pie pārējiem sakramentiem, tomēr tā pieredze baznīcas kanonisko tiesību studēšanā, pētīšanā un pielietošanu praksē ļoti bieži šo laulību, kanonus par laulības sakramentu, par laulību bieži vien atdala no pārējiem, jo tā ir ļoti tāda plaša matērija, viņa ir ļoti nopietna, ļoti daudz studēta, ļoti daudz dažādi gadījumi, tāpēc uh, kad mācās tie, kas studē kanoniskās tiesības, tad viņiem par sakramentiem ir viens, viens priekšmets kanoniskais tiesībās par visiem sešiem līdz pat laulībai, līdz priestrībai ieskaitot, jā, līdz ordinācijai ieskaitot, jā. Par to visu izrunā un tā, un kanoniski aspekti, un tas pie katra sakramenta viņi salīdzinoši nav tik daudz, cik tas ir pie laulības sakramenta. Tāpēc laulības sakramenta kanoniskās tiesības viņas ir kaut kā kā tāda atsevišķa sadaļa, atsevišķas priekšmets, kas ir vēl padziļinātāk tiek studēts. Jā, un laulības sakraments un laulība vispārēji. Uh, ka laulība, kā arī to baznīcas mācība uzsver, kanoniskās tiesības to apstiprina un īpaši pasvītro, ka tas ir starp eh, vīrieti un sievieti. Un ar mērķi tādai laulāto kopībai, savstarpējam atbalstam – un dzīvības tālāk nodošanai, ja bērniem, bērnu radīšanai, bērnu laišanai pasaulē. Un e, sākums, lai varētu būt šāda savienība, kas ir laulība starp vīrieti un sievieti, tad e, pirmkārt ir jābūt appusējai, brīvai piekrišanai. Un šī appusējā brīvā piekrišana – viņa ietver sevī ļoti daudz tādus elementus, daudzas lietas. Piemēram, gribēt otru cilvēku, velt, gribēt sevi veltīt tam otram cilvēkam visas dzīves garumā, un e, tas ir tas gribas pamats, un tai jābūt ir appusējai. Ja, piemēram, vienam vai otram nav šīs gribas, vienam ir otram nav vai nav nevienam, tad šeit nevar runāt par tādu derīgi noslēgtu laulību. Tāpat arī, piemēram, uh, ka ir tāds arī e, labs iemesls šai laulībai, proti, ka tas mērķis nav kaut kāds fiktīvs vai sautīgs, piemēram, nu, kāds tur zina, puisis, ka meitenei viņai bagāti vecāki, bet tā meitene īsti ar viņu negrib laulāties, tad viņš mēģina kaut kā izmānīt to viņas piekrišanu, jā, un tad tur viņš tur par sevi pastāsta tādas lietas, kas tā īstenībā nav par viņu, viņš tā viņu piemāna, ka viņa piekrīt noticot tai piemānīšanai, nu, tas tāds viens piemērs. Vai, piemēram, kāds grib precēties ar otru, tāpēc, ka viņš tur ir, eh, nezinu, slavens dziedātājs. Tā meitene grib puisi precēt, viņš slavens dziedātājs. Nu, es apprecēšos, kamēr viņš būs labs dziedātājs, tikmēr es būšu viņam sieva. Kad viņš vairs nebūs slavens dziedātājs, labs dziedātājs, tad es vairs nebūšu. Jau ir nosacījums kaut kāds. Var sakot, ir kaut kāds tāds rezervēts, rezervēta lieta, kas liek kas nenozīmē to, ka tā slaulības mērķis ir eh, tāda pilnīga sevis atdošana, sevis veltīšana tam otram cilvēkam. Vai, piemēram, jā, daudz un dažādi šie piemēri, tā, tā pati mānīšanās, ar viltu izvilkšana, un, eh, vai, piemēram, nešķiramības neievērošana. Nu, es tur gan jau ar viņu apprecēšos, kamēr viss labi, tikmēr es jā. Bet ja tur būs kādas problēmas, tad es šķiršos, kas jau neiet kopā ar tiem uh, laulības solījuma vārdiem. Mīlēšu un cienīšu kā labās dienās, kā sliktās dienās, kā laimē tā nelaimē, bet šeit jau ir tāds, nu, rezerves variants atkāpties. Un e, tādi ir daudz elementi, kuri ietver šo apusējo brīvo <clears throat> gribu, grībo, brīvo piekrišanu. Tad tālāk pie šīs e, derīgās laulības tiek prasīts katra laulātā tāds fizisks un psihisks briedums. Nu, pietiekams tas vecums, kad viņš jau fiziski ir spējīgs dzīvot laulīgo dzīvi, tas cilvēks vai, vai vīrietis vai sieviete. Un tāpat arī psihiskais briedums, psihiski tāda arī gatavība to darīt, ka viņš arī nav viņam nekādu psihisku saslimšanu, ka viņš arī izprot tādu arī laulāto pienākumus. Tad tālāk nākošais ir tāda pareiza izpratne par laulības vienotību, par laulības nešķiramību un sakramentalitāti. Šeit arī ļoti bieži var kļūdīties, ka cilvēki laulājas nepareizi saprotot kaut kādu no šīm lietām vai nešķiramību vai sakramentalitāti. Apmēram, piemēram, gadījums, ka, nu, beidzot ir jāprecās, vecāki liek precēties, jo bērns tur ir pieteicies, nu, gan jau aprecēsimies, gan jau kaut kā tur Dievs svētīs un tā būs. Nē, šeit jau arī var runāt par nederīgu laulību, jo nav tās vēlmes pilnībā nodoties šai laulībai. Iemesls ir tikai tāpēc, ka mums tā teica darīt, vai gan jau, ka būs svētība, tad jau varbūt būs labāk. Nē, svētība ir tikai tad, ja tas ir no dabiskās, no mūsu pašu kā cilvēku dabiskās puses viss ir izdarīts, ir šī apusējā piekrišana vienalga, kā tur būs vai nebūs, bet es zinu, ka es gribu. Un e, tāpat arī, lai laulība būtu derīga, nedrīkst būt kādi publiski pamatšķēršļi, piemēram, radniecība līdz ceturtai paudzei, līdz ceturtai pakāpei ieskaitot pa sānu līniju un taisnā līnijā un e, nevienā ne otrā pakāpē nedrīkst būt radinieki vai, piemēram, šķēršlis e, laulības noslēgšanai ir iepriekšējā laulība, piemēram, cilvēks jau ir bijis laulājies, precējies. Tāpat šķēršlis var būt vecums, nav tas minimālais vecums, kanoniskās tiesībās tie ir jau 16 gadi, kas varbūt kaut arī Latvijas likumdošana atļauj tikai no 18 gadiem, bet jaunākam par 18 gadiem, piemēram, 16 gadīgajam atļauj ar vecāku piekrišanu. Nu, kanoniskās tiesības neprasa šo vecāku piekrišanu 16 gados. Tas tāds viens piemērs. Tāpat šķērslis var būt ordinācija vai mūža solījumi eh, klostera dzīvē, piemēram, ja, kādam, kuram ir, kurš ir ordinēts par garīdznieku, un, vai arī devis mūža solījumus klostera dzīvē. Arī tāds nevar noslēgt šo laulību. Kaut arī pastāv iespēja, ka, ka baznīca var atbrīvot no šī šķēršļa, bet, eh, bet tas ir arī tādos ļoti sevišķos gadījumos. Un e, tad tas pēdējais tāds lielos vilcienos no laulības formas un noslēgšanai ir e, publiskā forma noslēgšanai. Proti, ka tas ir oficiāli izdarīts, ka tas nav mēs tur divi sarunājam, ka dzīvosim kopā un viss, ka tas ir vai nu baznīcā noslēgta laulība, vai nekristīto gadījumā un e, e protestantu baznīcu gadījumā tas ir e, pietiek ar civilo civilo jeb dzimtsarakstu nodaļas laulību, lai tā būtu derīga, bet viņai ir publiska forma. Viņa publiski parakstīta, attiecīgi kvalificēta liecinieka klātbūtnē. Un šeit atkal pārējiem uz jautājumu par to, jau beidzam runāt par šiem šķēršļiem, un beidzam runāt arī par šo, kas būtu derīgs, derīga laulība, tad mēs pārējiem uz to, kas ir sakramentāla un nesakramentāla laulība, derīga, nederīga laulība. Uh, sakramentāla pēc baznīcas mācības ir laulības starp diviem kristītiem cilvēkiem. <clears throat> Var sakot, ja viņi abi ir kristīti, tad viņa laulība ir sakramentāla laulība. Bet ja viens ir kristīts, otrs nav kristīts, vai neviens no laulātajiem nav kristīts, tad tā ir derīga laulība, īsta laulība, bet nav sakramentāla. Un, piemēram, katoļu baznīcā mēs atzīstam par derīgām arī citu konfesiju laulības, piemēram, divi luterāņi, luterāņu baznīcā, ir salauzājušies, vai pat divi luterāņi dzimtsarakstu nodaļā, vai divi nekristītie dzimtsarakstu nodaļā, vai nekristītais un luterāns dzimtsarakstu nodaļā, mēs to uzskatām par derīgu laulību, jo, jo zinām to, ka protestantu, protestantu baznīcās to tā nepasvītro kā pie mums to laulības derīgumu, tad viņiem ir atbilstoša derīgai laulībai jebkura tāda civilā forma. Un līdz ar to mēs atzīstam arī to par, par reālu laulību. Ehm, savukārt katoļiem un eh, pareisticīgajiem, lai viņu laulības būtu derīgas, tomēr ir jānoslēdz laulība baznīcā. Jo gan katoļiem, gan pareisticīgajiem laulība ir sakraments, un lai viņa būtu kā sakraments, tad arī viņai jābūt arī attiecīgi baznīcas apstiprinātai šai svētībai. Protams, ejot paralēli ar šīm civilajām, civilajām lietām, lai arī civila šī laulība būtu derīga. Un līdz ar to baznīca, kā arī kanoniskās tiesības to saka, ar kanonisko likumu aizsargā derīgu laulību. Proti, laulība tiek uzskatīta par derīgu, kamēr tā, kamēr netiek pierādīts pretējais. Un proti, baznīcas tiesītē var pierādīt pretējo. Un, lai mēs varētu baznīcā kādu laulāt, tad mēs viena no pirmajām lietām, ko noskaidrojam, vai viņš nav iepriekš precējies, vai, piemēram, atnāk kāds cilvēks, un viņš saka, nu, es tur biju uh, agrāk nekristīts un biju precējies ar luterāni dzimsrakstu nodaļā. Nu, mēs sakam, jā, nu, tev ir bijusi laulība iepriekšējā, mēs, tas jau ir šķērslis. Un tad mēs skatāmies, vai mēs šim cilvēkam varam palīdzēt, par ko mēs runāsim šī raidījuma jau trešajā daļā. Nu, nerunājot jau par, eh, par, par katoļu laulībām, kas noslēgtas baznīcā, un reizēm arī katoļu baznīcā var noslēgt laulību arī katolis ar nekatoli, piemēram, uh, katolis ar citas konfesijas kristieti, ar tādu ar bīskapu atļauju. Tāpat arī e, katolis var laulāties baznīcā nekristītu cilvēku, kas arī, kam arī nepieciešama ir sevišķa bīskapa atļauja. Un e, daudz un dažādi šie varianti ir iespējami, bet jā, ka tas galvenais ir, ka tā laulība, vīrietis un sieviete, appusē piekrišana nav šo e, publisko šķēršļu nepilnību tad arī beidzot šo sadaļu pāriesim uz dziesmu, ieklausīsimies dziesmā un tad turpināsim runāt par to, kas tad baznīcā ir baznīcas tiesa. Dārgais klausītāj, esam atpakaļ Radio Marija ēterā. Un tā kā šis raidījuma nosaukums ir eh, laulība un baznīcas tiesa, kas daudziem cilvēkiem ir eh, ļoti kopīgi jēdzieni, viņi uzreiz to sasaista. Un tā kā mēs raidījuma pirmajā sadaļā runājām par to, kas ir laulība no kanonisko tiesību viedokļa, tad eh, mēs tad otrajā sadaļā mēs teikt runāsim par to, kas ir baznīcas tiesa un kas ir vispār Eh, jā, eh, baznīcas tiesa tādā plašākā nozīmē. Tad nākošajā sadaļā, pēdējā sadaļā mēs runāsim par baznīcas tiesas un laulību šo saistību. Jā, un tad eh, pārējot par to, kas tad ir baznīcas tiesa, tad kā jau no vieniem, pat no pirmajiem šīs sezonas raidījumiem, mēs dzirdējām par to, ka baznīcai ir dota šī vara, kas ir gan likumdevēja vara – pārvaldīšanas, jeb administratīvā vara un tiesu vara. Tas ir patiesībā jebkurā juridiskā sistēmā, jebkurā valstī. Jo no sākuma ir viena vara, kas izdod likumus, kādiem likumiem mēs šeit mūsu sistēmā un valstī dzīvosim. Otrs tad ir pārvalda, jau šo likumu īstenošana – administrēšana, un tad ir trešā tiesu vara, ja starp to likumu došanu un izpildīšanu ir iestājusi kaut kāds konflikts, neiet kopā. Un tad tiesu vara tā, kas meklē taisnību, mēģina noskaidrot, kā pusē ir taisnība, kā būtu labāk rīkoties šajā gadījumā, jo bieži vien dzīve ir dzīve un tie gadījumi var būt tādi netik viennozīmīgi, un tāpēc arī jebkurā juridiskā sistēmā tiesu vara ir tā, kas uh, tā, kas izvērtē, tā, kas izskata, tā, kas pieņem tādu spriedumu. Un arī baznīcā tāda ir, <clears throat> protams, galvenais tiesnesis un galvenie tiesneši baznīcā tas ir pāvests, kopā ar um, arī bīskapiem, katrs bīskaps jeb ordinārijas ir galvenais tiesnesis, katrs savā diecēzē, katrs savā vietējā baznīcā. Un eh, runājot par to, ko bīskaps dara pats savā baznīcā, Vai nu viņš pats ir kā tiesnesis daudzās lietās, vai arī caur nozīmētu tieslietu vikāru un tiesu. Protams, runājot par pāvestu kā par tiesnesi, ne jau viņš pats visām lietām ir klāt, pāvestam ir veselas institūcijas Romas kūrijā, kuras mm, nodarbojas ar dažādu strīdīgu jautājumu izskatīšanu, ne tikai ar laulībām saistītu. Bieži vien tās ir dažādas, dažādas konfliktu lietas, skandāli, ieļaunojumi, uh, sūdzības un tā tālāk no visas pasaules un attiecīgās iestādes, kā piemēram Romas rota vai apustuliskā signatūra vai apustuliskais penitenciārijas, kas varbūt ir drīzāk ir tāds iekšējais forms, bet tās ir tādas ar tiesu lietām saistītas um, iestādes, kas darbojas pāvesta vārdā, pāvesta pilnvarās kā tiesneši, kā tiesas. Un tad ir katrā diecēzē diecēzes bīskaps, ordinārijas, kas ir galvenais tiesnesis, un to viņš pēc vai nu pats vai caur nozīmētu tieslietu vikāru un tiesu. Bet tā viņa tiesneša, ordinārie kā tiesneša tā funkcijai uzdevums viņš ir tāds diezgan ierobežots, viņš nav tāds. Ja pieņemsim attiecībā uz administrēšanu un diecēzes tādu pārvaldīšanu, bīskaps ir diezgan, diezgan brīvs daudzās lietās pieņemt lēmumus, un tie ir galējie lēmumi, un uh, Un tā tad tiesu lietās viņam ir diezgan, diezgan daudz, daudz lietas, ko viņš var darīt, un ir daudzas lietas, ko viņš atkal eh, īsti nevar darīt. Jo ir lietas, kas ir rezervētas, piemēram, svētajam krēslam, ja pāvestam, eh, kaut kādas tādas nopietnākas lietas, nopietnāki jautājumi, strīdu jautājumi, kur viņš pats nevar pieņemt lēmumu, bet viņam ir jālūdz, jāsūta caur <clears throat> nunciatūru uz Romas kūriju, un jālūdz pēc, pēc lēmuma, pēc sprieduma. Un savukārt to, ko bīskaps var darīt, tas ir uh, bieži vien tādus lokālus konfliktus izšķirt, vai, piemēram, atnāk kāda sūdzība, nezinu, vienalga pret garīdznieku vai pret kādu publisku personu, kura baznīcā kalpo, tad bīskaps vai nu izmeklē šo lietu, vai arī, vai arī uztic kādam to izmeklēt, vai arī nodot to baznīcas tiesai savējai, un tā tālāk. Uh, bet, tad, bet viņam obligāti ir jābūt baznīcā, baznīcas tiesai. Katrā diecēzē vai diecēzēm, vairākām diecēzēm var būt viena tiesa, kā piemēram Latvijā tas ir, mums Rīgas arhidiecēzē ir viena tiesa, kas ir Rīgas metropolijas tiesa, un savukārt pārējām Latvijas trīs diecēzēm ir viena tiesa, kas ir starpdiecēžu tiesa. Ar sakot, visas lietas, kas attiecas uz Rīgas diecēzi, ir metropolijas tiesā, un visas lietas, kas attiecas uz uh, pārējām diecēzēm, tas ir tajā otrajā starpdiecēžu tiesā. Un, eh, un ir tās lietas tieši par laulībām, piemēram, bīskaps pats, piemēram, nevar izskatīt laulību lietu. Bīskapam atnāk jautājums, mums lūdzu atzīstiet par spēkā nesošu laulību. Nu, bīskaps to nevar darīt. Izņemot tad, ja tieslietu, tieslietu sistēma uzskata, ka bīskaps var to izdarīt, bet eh, lielāko ties gadījumos uh, Bīskaps to nevar darīt. Un to dara baznīcas tiesa. Un baznīcas tiesa, tas nozīmē to, ka bīskaps ieceļ tieslietu vikāru, jeb vikāru tiesas jautājumos, kas ir kā baznīcas tiesas priekšnieks. Un tad eh, seko tiesneši, eh, taisnības veicinātais, kas atkal ir kā, nezinu, prokurors vai kā tāds mm, kopīgā labuma aizsargs, Tad ir saišu aizstāvi, kas aizstāv laulību katrā konkrētā gadījumā, par to mēs parunāsim nākošajā sadaļā. Un tad ir, protams, tur advokāti, notāri, sekretāri, dažādi auditori, kas piedalās lietas izskatīšanā, materiālu savākšanā un tā tālāk. Ar vārdu sakot, baznīcas tiesai ir uzticētas tādas lietas, ko bīskaps, ja viņas ir uzticējis baznīcas tiesai, viņš pats viņās vairs nedrīkst jaukties iekšā. Nu, piemēram, tāda vienkārša lieta ir kaut kāda sūdzība, kaut kāds skandāls, iejaunojums. Ir divi varianti, vai nu biskups pats to izskata caur savu izmeklētāju un pieņem lēmumu kaut kādu, bet ja viņš uzskata, ka viņš ir eh, ka viņš nevar viens pats ar šo lietu tikt galā, ka ir jāpieslēdz baznīcas tiesa, tad viņš to nodod baznīcas tiesai, un tad, kad viņš to ir nodevis baznīcas tiesai jautājumu, tad viņš vairs tur nevar jaukties iekšā, tad jau ir tā, ka tas jau tiesas jautājums, un tad tiesa tikai ar to strādā. Bet tās saucamās laulību lietas, tās ir tikai un vienīgi baznīcas tiesai rezervētas, jā. Bīskaps nevar pateikt, ka, nu, šajā lietā dariet to un šito, vai pātriniet šo lietu, vai parātri apējiet rindu tādai lietai, vai vēl kaut ko, to bīskaps nedrīkst jaukties. Viņš, protams, var nomainīt tieslietu vikāru, nomainīt tiesnešus un tā tālāk, bet, bet viņu darbā viņš eh, jaukties nedrīkst, un tā ir tā tiesu funkcija. Un, eh, jā, un eh, tādas ir tās baznīcas tiesu lietas, ar kurām mēs eh, arī baznīcā notiek. Un, protams, tā ir tāda ļoti arī specifiska funkcija, specifisks kalpojums, specifiski amati. Un, protams, lai varētu darboties baznīcas tiesā, pirmkārt jau kā tieslietu vikārs vai tiesneši, vai tie paši saišu aizstāvji, tad tad arī jābūt viņiem ir šai izglītībai kanoniskais tiesībās, e, vismaz licenciāta vai doktora grādam, e, jo pretējā gadījumā viņi nevar šos amatus tiesu, tiesu struktūrās ieņemt. Ir bijuši gadījumi, protams, ka valstīs, kur nav to speciālistu, kur nav bijusi iespēja izglītoties kanoniskajās tiesībās, tad, tad e, Vatikāns, Romas kūrija var dot šo tādu kā atbrīvojumu no šīs, piemēram, nu, ir kāds labs, kurš pārzina kanonus, bet viņam nav izglītības, un ka viņš var darboties tiesām, bet viņam tad iedot šādu atļauju tur uz noteiktu laiku, piemēram, pieciem gadiem, tad pēc pieciem gadiem skatās viņam atjauno vai neatjauno šo, šo atļauju darboties. Bet pārsvarā baznīca šīs iestādes, kas saistītas ar tieslietu sistēmu, tomēr aicina, lai pēc iespējas vairāk bīskapi rūpējas par to, lai vai garīdznieki, vai lai, vai konsekrētie, eh, savās diecēzēs tomēr saņem vismaz šo licenciāta grādu kanoniskās tiesībās, lai vismaz viens, divi vai trīs ir kādi, kuri var darboties ar šīm tiesu lietām, jo viņas ir reizēm ļoti sarežģītas un, un tur tomēr vajadzīga kāds speciālists, kurš eh, precīzi prot ar viņām darboties. Un, eh, jā, kā jau minēju, ka tiesa tas saistās ar taisnīgumu, ar, ar taisnību un eh, <clears throat> taisnības meklēšanu dažādos situācijās, vai tā ir laulību lieta, vai konflikta lieta, vai kaut kādi soda procesi. Par soda procesiem būs arī atsevišķs jautājums, nu, par soda lietām atsevišķs raidījums mums, bet, bet jā, kad mēs pārdomājam to, kā ir baznīca rūpējas par taisnīgumu, lai konfliktu situācijās tiktu rasts kaut kāds risinājums, kaut kādreiz, bet ar tādu taisnīgumu. Un tādā ziņā, ja notiek kaut kāda problēma, tad nav tā, ka eh, gan jau kaut kā, nē, baznīca tomēr arī pieslēdzas arī ar savu tiesas izvērtēšanas sistēmu. Tas ir par baznīcas tiesu, par baznīcas šiem tiesu procesiem. Tagad arī aiziesim muzikālā pauzē, pēc tam jau tad runāsim, kāda ir saistība baznīcas tiesai ar laulību, ja tā sauktās laulību lietas. Mm. Klausē mana sirds tā kunga priekšā. Klausē mana sirds un uzticies. Meklē viņa vaigu paļāvībā. Klusē mana sirds, lai runāties. Klusē mana sirds tā kunga priekšā klusēji mana sirds un uzticies. Meklē viņa vaigu paļāvībā. Klusēji mana sirds, lai runādīja. land. šaubies. Satver viņa vārdu, nelai vaļā. Tici man sirds, to teici. visu valdītu, vien tu, vienīgi tu, spēj drošību dot manai dvēselē. to lēt. Visu zini, kungs, lai visu valdītu vien tu, vienīgi tu, spēj drošību dot manai dvēselē. Jā, dārgais klausītāji, esam atpakaļ. Radio Marija ēterā, baznīcas tiesību līgločos, un šodien mēs runājam par baznīcas kanoniskām tiesībām, par laulību un baznīcas tiesu. Pirmajā mēs sadaļā mēs pārdomājam, kas ir laulība no kanonisko likumu viedokļa un kā viņu, kā šo laulību redz kanoniskās tiesības, kādi ir tie nosacījumi. Otrajā mēs paskatījāmies, kas ir baznīcas tiesa un baznīcas tiesu sistēma vispār – ka, tā kā jau minēju, ka daudzi domā, ka baznīcas tiesa tas jau, nu, tas ir tikai ar laulību un saistīts. Nē, ka mēs redzējām, ka tam ir daudz plašāks raksturs, plašāka funkcija, bet laulību lietas pārsvarā ir tās lietas, ar ko baznīcas tiesa visvairāk nodarbojas. Jo dzīve ir dzīve, un katram dzīvē ir gadījies dažādi, un ir tādi cilvēki, kuri, pieņemsim, grib laulāties katoļu baznīcā. Viņš grib laulāties katoļu baznīcā, bet viņam ir bijusi iepriekš laulība. Vai tā ir bijusi katoļu baznīcā vai derīgi noslēgta civilā kārtā vai kādā citā konfesijā, kā mēs to dzirdējām pirmajā sadaļā. Un, nu, diemžēl viņam ir šķērslis un baznīca viņu nevar viņa pielaist pie laulības sakramentu otro reizi. Izņemot gadījumus, ja viņš iziet un pārbauda savu bijušo laulību, nu to bijušo iepriekšējo laulību, baznīcas tiesā, vai viņa ir bijusi derīgi noslēgta. Un uzreiz pateikšu tādu lietu, ko es arī parasti vienmēr visiem baznīcas tiesā saku, tad, kad cilvēks atnāk uz konsultāciju, tad es eh, arī, jā, tad es arī saku, ka šeit nevienu nešķiram, valdība ir nešķirama, nu, starp vīrieti un sievieti, mēs tikai varam pārbaudīt to, vai viņa bija derīgi noslēgta, eh, vai, vai piepildījās tie kritēriji, par kuriem mēs runājām pirmajā sadaļā, vai viņi bija piepildīti, realizēti uz laulības noslēgšanu brīdi. Tāpēc baznīcas tiesa parasti pie šiem cilvēkiem nāk un, un izjautā gan abus, abas puses, gan lieciniekus, kā tur ir bijis, un izjautā par laiku pirms laulībām, par to iepazīšanās, draudzēšanās laiku, pašu laulības noslēgšanas brīdi, un tad varbūt arī kaut kādas detaļas – kā, kā noritēja laulības dzīve un pēc tam šķiršanās pēc tās, kas ļoti sāpīga pieredze. Jo bieži vien daudz, daudzi nezinot, viņš atnāk uz baznīcas tiesu un saka, ai, viss jau bija labi sākumā, bet nu, pēc tam jau tur tas un tas notika. Jā, mēs to ļoti labi saprotam, ka varēja kaut kas notikt, bet tomēr mums ir mūsu galvenais un mūsu tas svarīgākais fokus ir skatīties, kāds bija tas sākums. Vai sākumā nebija jau kaut kādi defekti, kas varētu liecināt par uh, to, ka šī laulība ir derī, nederīgi noslēgta. Var sakot, ja baznīcas tiesa viņu atzīst par nederīgi noslēgtu, tas nozīmē to, ka viņa nav, nav bijusi. Viņa nav bijusi pareizi noslēgta. Mm, tā, līdz ar to tas nav tas pats, kas šķiršana. Nu, viss jūs bijāt laulāti, vairs neesat. Nē, jūs neesat bijuši nekad laulāti, bet tā nevar pateikt, kamēr baznīcas tiesa šo lietu nav, e, nav izskatījusi. Tas tāpat kā par līgumiem. E, tādā sabiedriskā kārtībā, piemēram, līgums, lai būtu derīgi noslēgts, tur ir tāds, tāds nosacījums. Un ja kāds no nosacījumiem nav izpildīts pie noslēgšanas, viņš nu, ir, ir nederīgs. Un to arī parasti pārbauda un pārliecinās tikai tiesas ceļā. Un e, laulību tiešām nešķir, viņu tikai pārbauda, vai viņai bijusi derīga noslēgta. Un e, šeit arī bija ienācis jautājums studijā, pieņemsim, divi luterāņi bija noslēguši laulību dzimsarakstu nodaļā, vai viņiem arī būtu jāiet baznīcas tiesas ceļš, ja viņi gribētu noslēgt jaunu laulību? Atbilde ir jā, jo zinām to, ka luterāņu baznīcā e, nav tāda konkrēta kanoniskā nosacījuma par laulību. Tas nozīmē, ka viņi akceptē jebkuru formu, kā ir noslēgta laulība, proti vai tas ir baznīcā noslēgts vai, vai civilā kārtā, dzimtsarakstu nodaļā, tad katoļu baznīca šo laulību uzskata par derīgi noslēgtu, kā jūs to teicu, šī raidījuma pirmajā sadaļā. Nu, nerunājot par to, ka ja atnāk katolis, kurš katoļu baznīcā laulājies vai, vai, vai pareizcīgais pareizcīgo baznīcā, tad pat pa sevi, ka tā laulība ir, mēs uzskatām to par derīgu, derīgi noslēgtu, vismaz no formas viedokļa, tad eh, Cits stāsts, protams, ja katolis ir dzimtsrakstu nodaļā sarakstījies, tad, eh, protams, kā tā laulība mēs neuzskatām par derīgu, jo katoļu baznīcā ir skaidri noteikta kanoniskā kārtība, ka, lai katolim būtu derīgi noslēgta laulība no formas viedokļa, tad eh, tā ir nepieciešama baznīcas priekšā. Un, eh, jā, runājot par baznīcas tiesu, tad parasti ir tā, ka lai varētu sākties šis process, tad cilvēks atnāk piesakās uz baznīcas tiesu pie kāda no baznīcas tiesas darbiniekiem vai pie paša tieslietu vikāra, tā tiesas priekšnieka vai kāda tiesneša uz konsultāciju. Un tad viņu parasti izjautā par to laiku, kas bija pirms laulībām, kā tas viss notika, kā jūs iepazināties un mēģina saprast, vai tur nav bijis kaut kāds defekts, piemēram, nu, nu negribējām bērnus vai viens vai otrs negribēja bērnus, piemēram nu, tas jau ir šķērslis, lai derīga laulība, jo, lai būtu laulība derīga, tai ir jābūt atvērtai uz dzīvības tālāk nodošanu. Bet tādas nebija sākumā jau pašā. Un tad, protams, vai, piemēram, kāds nu, nebija īsti nobriedis vai nesaprata labi laulības sakramentu, toreiz vai toreiz vecmāmiņa teica, ka jālaulājas, bet tādas īstas gribas nebija, vai kāds domāja, nu, salaulāšos, pateikšu pie altāra, ka tur visu mūžu mīlēšu un cienīšu, bet domās – domāšu kaut ko citu. Jau ir nederīga laulība. Un tajos gadījumos ir tā, ka tad kāds no šiem laulātajiem iesniedz prasību, iesniegumu, baznīcas tiesa atzīt manu laulību par spēkā nēsošu, balstoties uz to, uz to, uz to. Un, protams, to ir vieglāk sarakstīt, tad, ja ir bijusi iepriekš tāda konsultācija, kad kāds kanonisko tiesību speciālists pastāsta, kas tas ir un kā tas būtu labāk jādara, uh, Un tad pēc tam, protams, tad, kad tad ir rinda, ir garas rindas, seifā, skapī stāv lieta, un tad, kad pienāk rinda, tad kāds no tiesnešiem viņu ņem, skatās, aicina pašu prasītāju, kurš ir iesniedzis uz interviju garāku, vairāki jautājumi par dzīvi, par visu. Tad pēc tam seko otrā puse tiek aicināta uz eh, interviju, protams, atsevišķi kopā neviens nekad nenāk, uh, Nu, ir bieži vien arī tādi gadījumi, ka tā otrā puse neatsaucās, viņi nenāk uz to tiesu. Bet, nu, tas nav šķērslis, lai lieta nevarētu iet uz priekšu. Protams, pietrūkst viņa viedokļa, bet nu, skatīsimies, ko varam darīt, ja arī viņš neatsaucās uz šo, ne, ne, neiziet uz šo kontaktu. Un obligāti ir jābūt vismaz kādiem diviem lieciniekiem, kuri pazina šo pāri, šos cilvēkus tajā laikā, kad e, viņi laulājās, vai pirms viņi bija laulāti, vai kā viņi iepazinās, vai tā. Un arī viņiem tiek uzdoti šie jautājumi, vairāk viņus noraksturot, kādi viņi bija un vispārējais, lai noskaidrotu, jo tas nav, nav tur konkrēti par vai pret kaut ko. Šeit ir vienkārši saprast to situāciju. Un tad, kad visi liecinieki ir aptaujāti, abas puses ir aptaujātas, tad tiesneši, trīs tiesneši parasti sanāk kopā, kuri nozīmēti šai lietai, un tad viņi skatās – visus tos materiālus, visas tās intervijas, liek kopā un mēģina saprast, vai visa tā informācija, kas ir sniegta šajās intervijās, pierāda to, ka šī laulība bija spēkā nēsoša balstoties uz to, ka, piemēram, nezinu, viņš tur, tur melojas bija vai, vai tur nebija pareiza izpratne par laulības sakramentu vai nešķiramību, vai tur kaut kāda vilt, viltus vai fiktīva laulība, vai tas pierādās tajās intervijās. Un vēl ir arī var gadīties tādi gadījumi, kad kā šo laulības nesamības pamatu min psiholoģiskā brieduma trūkumu, psiholoģisko saslimšanu vai kādu atkarību uz to brīdi, kad laulība tika noskaņ, noslēgta, tad tajos gadījumos vēl papildus šīm visām intervijām, pušu intervijām, liecinieku intervijām, tiek lūgts arī eksperta viedoklis, proti psihiatrs vai psihologs, Un bieži vien ir tā, ka <clears throat> savāc visas intervijas, un šīs intervijas nodod šim ekspertam. Viņš izlasa, un tad viņš pasaka, vai tur tam va, viņam vai viņai vai varēja būt, balstoties uz šo sniegto informāciju, kāda psiholoģiska nefilnība vai, vai atkarība vai, vai kaut kas tāds, kas kavē domāšanu un, un traucē pieņemt pareizu lēmumu. Un, e, nu, nerunājot par kaut kādu iebiedēšanu vai vēl kaut ko. Protams, tas nozīmē, ka tiesnesis pasaka, ka tā, ne, ne tiesnesis atvainojas, bet eksperts pasaka, ka tur tā nebija. Tas nenozīmē, ka tiesnesim ir obligāti jāsakrīt viedoklim ar ekspertu. Tiesnesis jebkurā gadījumā ir tas, kurš pieņem lēmumu, bet viņam ir jāuzklausa eksperts, eksperta viedoklis šajā jautājumā. Un tad jau, protams, tad, kad viņi no, redz, ka viss sakrīt, tiesa var pieņemt lēmumu, uh, <clears throat> laulību atzīst par spēkā nēsošu vai par spēkā esošu, un tad izdod šo spriedumu. Protams, ka tas reizēm ir tā, ka spriedums nav nepārsūdzams, baznīcas tiesā ir vairākas instances, piemēram, kādam no pusēm neapmierina pirmās instances, piemēram, spriedums, tad viņu var pārsūdzēt otrā instancē, un otrā instance atkal balstoties uz tiem pašiem materiāliem mēģina pieņemt kādu spriedumu. Un eh, tas viss ir par baznīcas tiesu, jā, un kā jau minēju, ka <clears throat> uz laulības e, tiesu cilvēki nāk, e, e, jā, bieži vien, lai saprastu, vai viņa laulība bija derīgi noslēgta vai ne, un lielākoties šī laulība tiek atzīta par spēkā nēsošu vairumā gadījumu, jo tiešām varbūt lēmums ir bijis pārsteigts, sasteigts, nepareizs vai kāds bija piespiedis vai iebiedējis vai, vai nebija atbilstošs vecums vai nu, vecums varbūt bija atbilstošs, bet tā izpratne par to visu nebija atbilstoša un tur nebija. Var, nu, ja redz, ka nav bijusi tāda savstarpēja appusēja brīvā griba sevi otram ziedot laulībā vai arī kādi citi šķēršļi, ko var pierādīt. Un, eh, jā, baznīcas tiesas darbs tas ir tāds ļoti darbietilpīgs, ļoti daudz un dažādas lietas, bet tas nenozīmē, ka, ka pie mums nevar vērsties un mēģināt lūgt un saprast eh, šo, eh, šo lietu. Un tas arī šoreiz būs viss gan par laulību, gan par baznīcas tiesu, gan par laulību lietām, ko izskata. Un, eh, protams, kad ir jautājumi par tieši par šiem jautājumiem, par šīm lietām, tad droši var vērsties arī baznīcas tiesā. Un, ja pieņemsim, kādam no jums radio klausītāji tagad ir radies jautājums vai gribētu arī kādu lietu sakārtot, tad droši iet mājaslapā katolis.lv. Tur ir tāda sadaļa baznīcas tiesa, un tad tur ieraudzīsiet divas tiesas, kā jau minēju iepriekšējā sadaļā, ka ir Rīgas metropolijas tiesa un starpdiecēžu tiesa. Piemēram, ja jūs dzīvojat vai jūsu tā kaut kāda iepriekšējā laulība ir bijusi noslēgta Rīgā, Vidzemē, Jūrmalā, tad e, jums būtu vēlams vērsties e, Rīgas metropolijas tiesā, sazināties ar tiem kontaktiem, kas tur ir norādīti, pieteikties uz konsultāciju un savukārt, ja jūs dzīvojat kādā no pārējām Latvijas trīs diecēzēm, Latgalē, Zemgalē vai Kurzemē, tad uh, jums tas ieteicamais būtu sazināties ar starpdiecēžu tiesas norādīto kontaktpersonu, kas ir norādīta šajā mājaslapā. Un tad, protams, lai nu, neviena lieta normāli nesākas bez konsultācijas. Kāds, kāds speciālists, kas strādā šajā tiesā, viņš no sākuma pakonsultē, mēģina noskaidrot lietas, un tad tikai vienojas par šo prasības pieteikuma iesniegšanu. Tas ir daudz vienkāršāk, jo tā no zila gaisa, nesot ar pieredzi, ir grūti iesniegt šo nu, ir sarežģīti iesniegt šo prasības pieteikumu, tāpēc arī iepriekš vienmēr tā ir tāda bezmaksas konsultācija tiek piedāvāta. Tas šoreiz viss par eh, šiem baznīcas tiesību likločiem, un paldies, ka, ka bijāt, ka klausījāties, un tad uz eh, sadzirdēšanos eh, nākošajā reizē. Ar Dievu slavēcies Kristus! Tu klausījies raidījumu baznīcas tiesību līkločos, un tas bija iespējams pateicoties taviem ziedojumiem.